miongoni mwa neema kubwa, ala nayo ni neema ya wakati. Neema hii wallahi haiwezi kuifahamu neema ya neema ya wakati ila yule ambaye kwamba ametoka katika huu mgongo wa dunia ndio anatambua na kuifahamu uzito umuhimu wa hii neema ya wakati Imam Ibn Abi Dunya aelezea kwamba aliulizwa huyu Yazid al-Raqashi kwamba kana abuka yatamathalu shani na sheri je alikuwa baba yako ana kitu katika sheri alikuwa kiziandika kiziweka wala naam, akasema ndio baba yangu alikuwa na abiyat kadhaa kwamba alikuwa anazungumzia katika sheri Kisha akazisoma hizo abiyat, asema inna lanafrahu bil ayami naqawha. Tabia ada ya binadamu anafurahia namna masiku zinapokwenda. Akawa kila zama zinavyokwenda umri wake unavyokwenda akawa anafurahia lakini anasahau kwamba wa kullu yawmin madha yudni min al-ajal kila namna siku zinavyokwenda kila namna umri wako unavyokatika ndio afahamu kwamba ajali yake inakurudia ndio afahamu kwamba siku zake za kuishi katika umgongo ardhi ni chache akafurahia kuna wale ambaye kwamba wakafurahia kupita mpaka kwamba kila mwaka anakumbuka siku ya kuzaliwa kwake lakini anasahau kwamba namna anavyozidi kwenda ndio inafika wakati wake wa kutoka katika huu mgongo ardhi hakuachia hapo babake katua nasaa akasema fa'mal li nafsika ba'da al-maut mujtahidan tenda haki tenda sawa tenda uzuri kwamba hiyo uzuri ambayo utaitenda ni uzuri itarejea katika nafsi yako baada ya kufa mujtahidan kwa nini? Kwa kuwa kesho ukiondoka katika ugungu wa ardhi, fa inna maridhibuhu wal khusran fil amal, itayoangaliwa katika hasara si mali itaangaliwa katika hasara si nyingine bali katika hasara itaangaliwa ni katika amali yako itaangaliwa katika faida si mali itaangalia katika faida si kadha kadha bali itakayoangaliwa katika faida yako ni amali yako ambayo umetenda la shaka mtu amekumbana fahamu umuhimu wakati wake mtu amekombana fahamu umuhimu wa zama amekombana ndani yake basi ataitendea uzuri hii wakati amekombana ndani yake ili kesho asije akajutia ili kesho asije akatamani tena rejesho katika umbungo ardhi apate kutenda japo lao moja katika mambo ni mazuri asiipate hayo al-Imam As-Safarini rahimahullah akiwapatia nasaha ndugu zake baada ya kuifahamu umuhimu na uzito wa hii neema ya wakati umuhimu na fadla ya hii neema ya wakati safarini anawapatia ndugu zake nasaha sawaambia i'lam rahimakallah tambueni kwamba Allah rehemu anna muddata hayatuka mahduda muda ambapo unaishi hapa mahduda ni chache inahesabika kwamba munda ambapo utaishi hapa fahamu kwamba ni chache inahesabika si hayo tu wamfasu kama aduda bali pumzi ambapo unaivuta pia vile vile zinahesabika kwa kuwa hali ndio kama hiyo kisha asema fa kullu nafasin kila pumzi unapokuwa unaivuta kila pumzi unapokuwa unaipumua juz'un minka tambua kwamba ni sehemu katika uhai wako ni sehemu katika umri wako kisha wal umru kulluhu qasirun na umri yote ni chache watu wakaishi miaka sabini akajaliwa akaishi miaka 80 50 40 miaka ni machache kisha asema Imamu Safari rahimahullah fala tudhayyi, usiipoteze fala tudhayyi usiitupe fala tudai usiichezee jawahiru umruka nafisa biamali usiitumie vibaya hii neema kubwa ya wakati kwa kitu gani bighairi amali bila wewe kutenda amali amekombania sawa kisha endelea asema wajtahid jitahidi kisawa sawa alla yakhlu nafasu pumzi yako usiivute isipokuwa min anfasika pumzi yako usiivute au usiipumue isipokuwa fi ta'ati Allah azza wa jalla katika kumtia Allah subhana wa ta'ala pumzi yako usipumue kwingineko pumzi yako usipumue katika kumwasi Allah subhana wa ta'ala bali fi ta'ati Allah katika kumtia Allah subhana wa ta'ala au kurbatun au chochote kujikurubisha tataqarrabu biha ila Allah ambaye kwamba utajikurubisha kwa Allah subhana wa ta'ala qala Allah azza wa jalla Allah asema inna ma na'uddu lahum adda Dhahab rahimullah asema al-anfas Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa atawahesabia kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala hizi pumzi zao walivutia katika kitu gani hizi mapumzi zao kwamba Allah aliwajalia na uddu lahum atuwahisabia je aliipumua katika mambo amegombania sawa aliipumua katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah wajawalla ittaqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala hakke kumcha wa alamu tambueni fahamu mwelewe ya kwamba anna alwaqta hii wakati huwa umrul insan ndio umri wa binadamu wakati hii ndio umri wa binadamu si hiyo tu wa rasu malihi fi alhaqiqa na ndio rasmi mali yake ya kiuhakika umri wake huu ndio rasmi mali yake umri wake hii wakati ambapo namna anavyotumia ndio umri wake ndio maisha yake na bado ndiyo rasilimali yake anayotegemea kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qala al-imam ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim anasema waqtu al-insan wakati wa binadamu hasatan huyu muislamu huwa umruhu ndio umri wake fi hakika kiuhalisia wakati wake ndio umri wake kisha asema niangalie namna gani hii wakati wako ndio umri wako. Iangalie namna gani kwamba hii wakati wako ndio rasilimali yako. Asema wa huwa madatun hayatihi al fi an-na'im al-muqim. Ile itakuwa ndio chanzo, ndio asli ya huyu binadamu kupata maisha, maisha gani? Maisha ya milele fi an-na'im al-muqim, katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aje namna alivyotumia rasilimali ya wakati wake katika huu mgongo ardhi aliitumia rasilimali ya wakati katika njia mtukumania sawa atapata maisha ya kudumu katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini aliitumia rasilimali ya wakati wake akafahamu kwamba hii wakati wake ndio umri wake kwa hivyo akaiezeka kwa yale ambaye kwamba atapata faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aendelea rahimullah asema wamadat ma'ishatahu tank ndio sababu asli ya maisha yake ya dhiki fil adhabin alim katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kwa namna gani namna alivyoitumia rasilimali ya wakati namna alivyoitumia wakati wake kwa manyomo wake na ndio rasilimali yake ya kihakika aliwezeka katika biashara ndio kama haina faida bali ndio kesho anapata hasara aliweka katika mambo ambayo si sawa kwa hiyo kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala anapata hasara kisha asema rahimahullah wa huwa yamuru mara sahab na umri wakati unakwenda mbio muda muda imeingia wiki mwezi miaka ukishukia ni miaka kumi kumi na tano umepoteza rasilimali yako hii amekombani wakati wako amekombani umri wako namna tumetumia ndio itaangalia maisha yako ya kesho kisha asema faman kana waqtuhu lillahi wa billahi fahuwa hayatuhu wa umruhu yule ambaye kwamba aliitumia vizuri rasilimali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kujikurubisha katika Allah subhanahu wa ta'ala basi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii itakuwa ndio maisha yake maana atalipwa malipo amekomalia sawa ndugu zangu waislamu la shaka hii neema ya wakati wallahi neema kubwa la shaka hii neema ya zama amekumbwa wewe unapumua wallahi neema kubwa amefahamu mwenye kufahamu akaitumia vizuri akawa si mtu mwenye kujuta anakosa kuifahamu mwenye kukosa kuifahamu ikawa ndio sababu yeye kupata hasara wanadamu wamegawanyika sampuli tofauti tofauti katika kutaamaliana na zama wa kwanza maafahimu qimatu alwaqt ni yule ambaye kwamba maafahimu hawakuifahamu qima ya wakati hawakuifahamu umuhimu wa wakati hawakufahamu fadla ya wakati kisha wadhayau awqatahum wakaipoteza wakati wao kwa kuwa hawakuifahamu kwamba hii ndio umri wao hawakuifahamu kwamba hii ndio rasilimali yao wakaitupa na kuipoteza wakati kwanza fi ishbai shahwatihim wao kuzishibisha shahwa za nafsi zao shahwatun nafsia kwanza shahwa za kinafsi ndio inaingia katika mambo mkokoto machafu zina na mfano wake ikawa hii ndio maisha yake wakati wake anaipoteza katika mambo ya anasa walbatn na pia wakati wake anaipoteza kuishibisha tumbo yake asikumbuke kwamba hii ni rasilimali asikumbuke kwamba hii ndiyo kesho ndio umri wake kisha si hiyo tu wa fi majalisi llahi wal ghiba akapoteza hakufahamu kima cha wakati hakufahamu umuhimu wakati kisha akawa anaipoteza wakati wake kukaa katika vikao maneno ya kiupuzi vikao amekuwa ndani yake kuna kusengenywa kisha faulaika humul khasirun hawa ndio wale ambao watapata hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala hawakufahamu nini maana ya wakati hawakufahamu nini umuhimu wa wakati wa pili fahimu qimati alwaqti huyo alifahamu nini maana ya wakati akajua kwamba wakati ni pesa kwa lugha yao akafahamu ya kwamba wakati ikipita hairudi tena lakini akifanya nini wahaddadu lahu ahdafan dunyawiya lakini huyu baada ya kufahamu kwamba hii wakati ni kitu ghali hii wakati ni mali ghafi akaandaa akapanga mpango zake za kidunia kwamba na certificate vipi mimi nitapata degree nitapata diploma nitapata kadha kadha ili nipate kufaidika na hii wakati katika mambo ya kidunia biashara vipi nitafungua branch kadha kadha vipi nitanunua kadha alifahamu muhimu wakati lakini akaipangia hii wakati masala ya kidunia kisha sema au li ajliha akakimbia mbio kwa ajili ya dunia akawa anaitumia vizuri wakati wake kwa ajili ya dunia ikawa anaijenga na kuitumia wakati vizuri nakwambia bwana wakati ni pesa usinipotezee wakati wangu biashara nasubiriwa kadha kadha ahdafu duniawia, ahdafu za kidunia peke yake huyu laisa lahum fil akhirati min khalaq hawa hawana nasibu yote kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika akhira kwamba alifahamu vizuri kwamba wakati ni pesa alifahamu mzuri kwamba wakati ni kitu nafisi lakini akaitumia hiyo wakati kuipanga ipango zake za kidunia akasahau kwamba hii wakati yule amekuwa mwanafaa vizuri ni akumbuke kesho akhera na mtu watatu falimuqimatul wakati huyo alifahamu nini uzuri wa wakati nini fadhila ya wakati kisha wastafadu minha akafaidika na wakati wake waqamu bi'amalin saliha na akatenda matendo mikwambani nzuri matendo mikwambani swali lengo ili kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aikutana na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya mikwambani nzuri akaitumia vizuri wakati wake akafaidika na zama zake kwa nini kwa kuwa yeye ametambua kwamba hii wakati hii ndio umri wake hii wakati hii ndio rasilimali yake imekuwa ni kubwa kwa hivyo akaitumia katika kukushukuru na Allah subhanahu wa ta'ala qala maratu yamani rahimallah Asema huyu mmoja katika wema waliotangulia akiitwa saa asema idha kana ra'sul mali umrika fahtaris ilipokuwa kwamba mali yako ambapo mali rasmi mali yako ni umri wako asema fahtari ichunge iweke vizuri kwa kitu gani alayhi min al-infaq fi ghairi wajibin usitumie katika njia ambayo kwamba si sawa hii mali hii kesho utajutia ikiwa utaiweka sehemu kwamba si sawa utajutia sawa na biashara biashara zetu za kila wakati mtu anahakikisha amefanya research kisawa sawa akaona kwamba nikiinvest katika biashara hii nitapata faida ikiwa ataambiwa na washauri wake kwamba hapa hakuna faida la shaka hataipoteza pesa yake la shaka hataelezea katika biashara kama hiyo je wakati wake kwa nini asiitumie vizuri ambapo ndio rasilimali yake ya hakika kwa nini asiezeke katika biashara ni kwamba kesho itakuwa ndio sababu yeye kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ndio umri wetu wakati hii ndio rasilimali yetu ya pekee ya migomba tunaimiliki. Kwa hivyo hii rasilimali hii tuitumie katika njia ya ya sawa, ili kesho tusije tukajuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qimatul waqti fil Qur'an wa sunna, utukufu na cheo fadhila ya wakati ndani ya Qur'ani na Sunna, kuonesha uzito wa wakati, kuonesha umuhimu wa hii wakati, kwamba kila wakati tunapumua Qur'ani Allah elezea vipi? Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'ani, huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Kuonesha uzito, kuonesha utukufu, kuonesha fadla, kuonesha kwamba umuhimu wa kushikamana na wakati. Allah asema yeye ndiye yule ambaye kwamba alijalia usiku na mchana khilfatan, ni zenye kubadilishana. Ni eish Kwa nini? Liman arada an yadhakkara au shukura kwa yule ambaye anataka kuitumia vizuri siku za madini zama za usiku zama za mchana kwanza kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala au kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aitumie vizuri wakati kama huo moja katika yule aliyotangulia Malik bin Dinar rahimahullah asema inna hadha al-layl wan-nahar hii usiku na mchana khizanatani ni khazina mbili kwamba fanduru ma tadauna fihima angalieni katika hii hazina mbili hii mnawezeka nini ndani yake mnaweka nini ndani yake kwa kuwa yaumul qiyama hii hazina mtaiona itafunguliwa hii hazina kama haukuitumia vizuri hii hazina ya wakati usiku na mchana katika yale amekwamba ni sawa ukionyeshewa hazina yako sio kama kupata hasara ukionyeshewa hazina yako huo ni mwenye kufurahia na kupata bishara kwa nini uliitumia vizuri wakati wako uliitumia vizuri hazina yako wabillahi tawfiq الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ndugu zangu waislamu wakati hii hii wakati ndio umri wetu wakati hii hii wakati ndio rasilimali yetu ya kiuhakika bali utakuja kujua kwamba wakati ilikuwa ni rasilimali yako kihakika utakapotangulia mbele ya haki bali hata ukifikiwa na sakatul mauti ndio waangalia zile wakati ambao ukiitupa watamani uregeshiwe tena kuonesha umuhimu wakati utukufu wakati ili wafunde rasilimali yetu tushikamane nayo ili kwa kuwa na umri wetu wa kiakika tushikamane nayo Allah subhanahu wa ta'ala aksama Allah waqti Allah aliapa kwa wakati wa hii yamaanisha nini wa hadha yadullu ala adhamatihi hiyo inaonyesha kuhusu utukufu na uzito umuhimu wa wakati wa dharuratul inayati na ulazima wa kushikamana na wakati kuitumia katika njia ambayo sawa kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hadi kwa kitu isipokuwa kitu hicho ni kikubwa hadi kwa kitu isipokuwa kitu hicho ndani yake kuna faida ikawa hawa Islamu watashikamana nao Allah akaapa katika zama za duha wa duha Allah akaapa katika zama za alfajiri wa alfajiri kwa nini akaapa kwa zama yaonesha umuhimu wa sisi kushikamana na wakati kuitumia katika njia ambayo sawa wala ulama ulama asema fi iksanihi ta'ala bil asri Allah subhanahu wa ta'ala alipoapa kwa zama za alasiri maulama wa tawfaidi asema tambii liibadihi almu'minin ili zindusho Allah subhanahu wa ta'ala anawazindua waja wake amekomboa nini anawazindua kitu gani ila almuhafadhati ala alwaqti wazihifadhi wakati wao Wazitumie vizuri wakati wao. Waitumie katika njia nilipomania sawa kwa kuwa ndio rasilimali yao. Kwa kuwa ndio umri wao wa kihakika kisha sema wa anna nasibaka min hadhihi haya fungu yako pato yako ambayo umetuka nao katika huu ardhi hadha alwaqti ni hii wakati namna kwamba ulitumia wa hadha zaman na hii zama kwamba uko ndani yake kisha atoa masaa wasema fatushghiluhu bihadhihi alarba tushughulishe na yale mambo manne amekoma Allah amezungumza katika suratul asri wa illa ikiwa hautajishughulisha nafsi yako katika zile vitu vinne alihitaji katika suratul asri kunta min alkhasirin utakuwa katika watu wamekuwa wamepata hasara mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake akituelezea akituarifisha na kutanabaisha sehemu ambayo kwamba Muislamu lazima afatilize ili kupata faida katika maisha yake. Katika hadithi ambayo Mtume Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume anasema akimwambia mtu wa huwa yaiduhu hali ya kwamba anampatia waji sehemu tano ndio kwamba Mtume atoa Sehemu tano kwamba mtume anatuarifisha kwamba hizi sehemu tano hizi katika maisha ya binadamu ndio sehemu ya mtu kupata faida, ndio sehemu ya mtu kupatiliza. Asema iftanim khamsan qabla khamsin, patilizeni, faidikeni na mambo matano kabla hayajafikia mambo matano. Mtume atatulisha kheri, mtume atatunabaisha. Kwanza shababa kabla haramika ujana wako ubarubaro mtumie uzuri kabla haijakupata uzee kisha wasihata afya yako kabla sakadik kabla hujapata na maradhi una afya itumie vizuri wakati wako kabla maradhi yakupata wa ghinaka kabla faqrik natumia uzuri ukwasi wako utajiri wako kwamba uliipata kihalali kwa njia ambayo sawa kabla ya kupata ufukara وكذلك فراغ قبل شغله نبي يتمية فراغ يعقوب قبل أن يبقى شغول وحياة قبل موتك نتمية بزوري وحيواك قبل موتك فاتك الحاتم Al-Hakim rahimahullah akisherehesha hadithi ya Mtume fi ma'arij mqabul asema hadhihi al-khamsa ayyam hizi masiku tano au hizi sehemu tano ambapo Mtume amesema ndio sehemu ya binadamu Muislamu mu'min kufaidika nao katika maisha yake asema akizistaja zote ashabab wasfiha walghina walfaraga asema hadhihi al-ayyam al-amal hizi ni zama za mtu kufanya amali ana afanya amali vizuri anawe kafanya amali nzuri ana faragha kafanya amali nzuri kisha asema wata wataahumi na kujipatia maandalizi kwa kitu gani kujipatia kujipatia maandalizi bi maana kuiweka rasilimali yake kwa yale ambayo mwenye sawa pia walistiktharu minazad na akitirishe katika mkoba wake wa amali na amekomania sawa akitirishe hizi za matano kisha sema faman fata yule ambaye itampita al-amalu fiha kufanya amali katika hizi hizi tano kama mtume alisema lam yudrikuhu hata ipata kwingine lam yudrikuhu hata ipata kwingine wakati gani inda maji adwadiha ikija kinyume chake hata ipata na nafasi ya kuifanya kama la itangeifanya kule mwanzo ikija uzee hata fanya amali kama namna ngalifanya namna alipokuwa bado na barubaru ikija umaskini hataifanya amali aliyoifanya hali ya kwamba yuko katika ukwasi kisha asema la yamfahu tamanni haitamfaa yeye kutamani akisema ya laitani laiti ningekuwa kijana ningekuwa nafanya amali kadha kadha ya laitani laiti ningelikuwa na afya ningekuwa nafanya kadha kadha la yamfahu haitamfaa chochote bali aitumie wakati wake kisawa sawa aitumie umri wake kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha umuhimu wakati kuonesha uzito wakati amifanya kwamba awwalu shay'in ma yandamu alayhi al-abdu idha ad dunya al-waqt jambo la kwanza amekumba mtu atajutia wakati katika harakati za kuondoka katika umungu ardhi si lingine ni wakati wake ndio jambo la kwanza atajutia kuonesha umuhimu wake na hii angeitumia vizuri mwisho angelijutia lakini anapotoka katika umungu ardhi ndio kitu amekumba atajutia Allah sema akiwataja watu motoni wa humu yastarihuna fiha hali ya kwamba wanapiga makelele katika moto wa jahannam rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah turegeshe duniani tuondoshe katika huu moto wa jahannam turegeshe duniani tupate kutenda japo amali moja ndio kwamba sawa Allah watu hao watajibiwa vipi watu hao wataambiwa vipi awalam nu'ammirukum je chenye umri wa kutosha man يتذكر wa ja'akum تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين min نصير tuliyopatia umri wa kutosha bali tukawajidia na yale ambayo inakuonesha kwamba siku zako zinaondoka ikabadilika hali yako kutoka ujana mpaka uzee nadhir huni muonaji anakuona kwamba kuna siku utaenda katika umri wa ardhi lakini bado mtu akuangalia ibn kathir Allah asema awa maishtum fi dunya amaran hamkuishi duniani miaka mingi Allah hakuwajalia ninyi umri mrefu hapa duniani kisha sema la kuntum mimman yantafiu bil haqqi laiti mngelikuwa nini ni watu wa kumfaika na haki hiyo zama zote mlikuwa mlikuwa duniani la ntafa'tum bih mngenufaika nayo mngelifuata ile mkomania sawa fi muddati umrikum lakini leo hai hata hai hata hakuna hiyo fursa hakuna hiyo wakati Qatada rahimahullah asema i'lamu tambueni fahamini anna tula al-umri mtu kupatiwa umri mrefu hoja ni hoja kesho ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha mwisho asema fana'udhu billahi an nu'ayyara ay an naghtarra bi kulli umri thumma Allah tukimbali tusihurishe kwamba mimi nimeishi mtu mrefu miaka 50 miaka 60 la angalia amali yako mko unaitenda mwisho kabisa atoa nasaha al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah asema na ndio kwamba tutaifunga hutuba yetu ya leo kuonesha umuhimu wa wakati kuonesha umuhimu wa zama anasema fawaa safara ala zamani dua fi ghairi taatihi msiba ulioje kwa yule ambaye kwamba imemjia zama imemjia wakati akaipoteza fi ghairi taa bila kumtia Allah subhanahu wa ta'ala ni msiba huo kisha sema wa hasrata hasara iliwaje ala qalbi bata fi ghairi khidmatihi moyo mtu amekesha amelala kisha asirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala aitumie wakati wake uzuri wakati usiku kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu wakati ni umri wetu wakati ni rasilimali yetu tuitumie hii rasilimali vizuri tuitumie hii umri vizuri inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabii يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الذين كان جوز مجيد اللهم تبارك في راشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابه رسل اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مكان العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الامان ربنا انك رؤوف رحيم قوموا الى حكم الله اقيموا الصلاه